Antroji Samuelio knyga, 20 skyrius. Tuo laiku ten buvo Belialo žmogus vardu Šeba, Bichrio sūnus, Benjaminas. Sutrimitavęs jis šaukė, mes neturime dalies, Dovide, nei paveldėjimo, Jesės sūnuje. Izraelitai, visi į savo palapines Visi izraelitai atsiskyrė nuo Dovido, sekė Bichrio sūnų Šeba, o judo vyrai liko ištikimi Dovidui nuo Jordano iki Jeruzalės. Dovidas sugrįžo į Jeruzalę. Karalius dešimt savo sugulovių, kurias buvo palikęs namų saugoti, apgyvendino atskiruose namuose. Jis jas išlaikė, tačiau neįėjo pas jas Taip, jos buvo uždarytos iki savo mirties ir gyveno kaip našlės. Karalius įsakė Amasai per tris dienas sušaukti visus judo vyrus ir pačiam atvykti. Amasa išėjo surinkti judo vyrų, tačiau užtruko ilgiau, negu buvo paskirta. Tuomet Dovidas tarė Abišajui, Bichrio sunus Šeba padarys mums daugiau žalos negu apšalomas. Imk savo valdovo tarnus ir vykis jį. Kitaip jis susiras sustiprintų miestų ir paspruks nuo mūsų. Juabo kariai, keretai, peletai ir visi karžygiai iš Jeruzalės vyjosi Bichrio sūnų Šeba. Kai jie atėjo į Gibioną, prie didžiojo akmens, juos pasitiko Amasa, Juabas vilkėjo kario rūbais, susijuosis diržu, ant kurio buvo pritvirtintas kardas makštyje. Kardas buvo lengvai ištraukiamas. Juabas klausė Amasos, ar tu esi sveikas, broli? Ir paėmė dešinę ranką jam už barzdos, lyg norėdamas jį pabučiuoti. Amasa nepastebėjo kardo Juabo rankoje, Tuo metu Juabas durė jam į pilvą ir visi jo viduriai išvirto ant žemės. Antro smūgio nereikėjo. Amasa mirė. Juabas ir jo brolis Abišajas vyjosi Bichrio sūnų Šeba. Vienas Juabo vyrų, pasilikęs prie Amasos, sakė, kas su Joabu ir už Dovydą, sekite Joabą o masa gulėjo krūminas vieškelio viduryje. Tas vyras, matydamas žmonės sustojant, patraukė Amasos kūną nuo vieškelio ir užmetė ant jo drabužį. Kai jis buvo patrauktas nuo vieškelio, visi žmonės kartu su Joabu vyjosi Bichrio sūnų Šeba, Šeba perėjo visą Izraelį iki Abel Bet Maakos ir visi beritai susirinkę sekė jį. Joabas su savo žmonėmis atėjo ir apgulė Abel Bet Maaką, supylė pylimą aplink ir ruošėsi greuti miesto sienas. Viena išmintinga moteris iš miesto šaukė, klausykite, klausykite, Pasakykite Joabui, kad jis prieitų ir aš galėčiau jam kai ką pasakyti. Jam atėjus, moteris klausė, ar tu Joabas? Jis atsakė, taip. Jis sakė, paklausyk savo tarnaitės žodžių. Jis tarė, klausau. Ji kalbėjo, seniau sakydavo, te pasiklausė Abelyje ir taip išspręsdavo bylą mes esame taikingi ir ištikimi Izraeliui. Tu sėki sunaikinti miestą, kuris yra motina Izraeliui. Kodėl nori praryti viešpaties paveldėjimą? Juabas atsakė, te būna tai toli nuo manęs, kad aš praryčiau ar sugriaučiau. Čia netoks reikalas. Vienas vyras iš Efraimo kalnų vardu Šeba, Bichrio sunus, pakėlė ranką prieš karalių Dovydą. Atiduokite jį ir aš atsitrauksiu nuo miesto. Moteris atsakė Joabui, jo galva tau numes per sieną. Ta moteris ėjo pas žmonės ir kalbėjo jiems išmintingai. Jie nukirto Bikrio sūnui Šebai galvą ir ją numetė Joabui. Tuomet Joabas trimitavo Jie atsitraukė nuo miesto ir kiekvienas nuėjo į savo palapines. O Joabas sugrįžo į Jeruzalę pas karalių. Joabas buvo visos Izraelio kariuomenės vadas. Jehojado sūnus Benajas buvo keretų bei peletų viršininkas. Adoramas buvo duoklės rinkėjas. Ahiludo sūnus Juozapatas buvo metraštininkas. Ševa buvo raštininkas, Cadokas ir Abjetaras – kunigai, o Ira iš Jeiro palikuonių buvo vyriausiasis Dovido valdytojas.